što ga zastire od ljudi pa neko bude htio proći ispred njega neka ga priječi a ako odbije neka tada još žešće znači, pristupi tom sprječavanju, to je šeitan. O Ebu Sedel Hudriju je bilo ranije govora u poglavlju, u poglavlju Ezana. Riječ poslanika sa kada neko od vas klanja prema nečemu što ga zastavljaju od ljudi, odnosi se na sve, općenito. Bilo da se radi o živoj ili mrtvoj prirodi. No, međutim, neka ulema je prezirala da čovjek se okreće prema živoj prirodi, odnosno prema insanu ili prema hajvanu, jer su to smatrali da liči o ponašanju ljudi koji čine i svojim kipovima. Koji čine i svojim jeli, kipovima. Imam Šafija je smatrao da neće čovjek staviti ženu ispred sebe kao pregradu da klanja prema njoj, niti životinju. Što se tiče žene da klanja prema njoj, jasno je, li čovjek može time biti iskušan, znači da dovede u pitanje da svoj namaz, a što se tiče životinje, navodi se u dva sahiha od Ibn Omara radijallahu ta'lanhu da je poslanik sallallahu alaihi sallame klanjao prema svojoj jahalici. I tako je, Imam Buhari dodao jednoj predaj da je tako činio Abdullah ibn Omar. Da tako činio Abdullah ibn Omar. Ovaj hadis, dolazimo sad do onoga što smo govorili na prethodnom predavanju, jel? Hadis se, ili riječ imama se kose šta? Sa postupkom poslanika sa Imam Šafija kaže nikako ne može se staviti šta životinja ispred. A, a poslanik sa sam to činio. I zato je lijepo postupio Ibnul Monakin, šafijski učenjak koji je rekao, kaže, vjerovatno da ovaj hadis nije došao do imama Šafija. Pokušao i to je lijepo, imama treba opravdati. Jer da je došao ovaj hadis do imama Šafije, nemoguće je da imam Šafija kaže suprotno hadisu. Osim ako ima hadis koji je jači od njega ili ovaj hadis smatra neispravnim i tako dalje, ali da neko od naše uleme zna za hadis jer dostane namjerno da kaže suprotno, mi nemamo tako mišljenje ulemi jer je naša ulema, to su naši najbolji. Pa kaže, vjerojatno nije ovaj hadis došao, došao do njega. Kaže, naročito ako znamo da imam Šafija rekao koji su drugi svi drugi imami su govorili i da sahal hadisu Ako se poistovjeti ispravnost nekog hadisa, kaže to je moj mezheb. Ako se poistovjeti, imam šafijat, kaže, imam Ebu Hanifa, rekao, ako nađete, nađete na sahih hadis, ja ga nisam, zna, nisam znao, da znači, je, nisam rekao po njemu, ishodno njegovom značenju, to je moj mezheb. Pa nema čovjek opravdanja da sledi imama u onome u čemu, znači, nije do njega došao argument kada je u pitanju je li neko od, od osnivača pravnih škola ili mimo njih. Kaže se da ima ovaj hadis nije došao do imama Šafije. Kako je moguće da ovakvi hadisi nisu došli do imama Šafije? A hadis je kod Buhari i kod muslima. Pa kako moguće da imam Šafija nije znao? Kako mu je mogao promaći? Ko će mi kazati? imam Šafija neko, i mi, nama kad kažeš da neko od hadisa po pitanju jeli, ti hadisa po pitanju propisa, veliki broj smo ti hadisa čuli, kad neko spominje, kaže, jeste, nekad sam davno čuo taj hadis, možda ne znam njegov tefsir ali sam čuo za njega. Kako je moguće bilo imam Šafiji da, da prođe ovako bitan hadis. Hadis kod Buhari i kod muslima. Umet se složio na vjerostojnost. Kako je mogao promoći mamu Šafi da ga ne zna? Nakon toga je došlo Buharija i 204. A A 200 Buharija 200? 256 a muslim 261. Znači, moji ovi su došli nakon njega. Oni došli nakon njega. Znači, Imam Šafija živio prije toga. Kudi kamo. Kudi kamo, znači, živio prije, prije ovih imama. Tako da je, jer to zlatno vrijeme za zapisivanje hadisa bilo je nakon smrti imama Šafije. Treće hiđarsko stoljeće. To je bilo zlatno vrijeme. Da imama Šafija imao simulotu napisanu, imam Šafija nešto pripisao, džamija od mama ibn Rašida koja je bila ili neko znači od uleme koje je ranije pisano, međutim Buharija, Muslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Mađe, e, ovaj, to su sve, to došlo nakon toga. Ima Mahmed njegov Musned. Sve je to došlo, znači, nakon toga. Sve je to došlo nakon toga. Tako da je moglo se desiti. Pa ako Omar radijallahu ono nije znao određene hadise, ashabi nije znali hadise i Omer spomene hadise za, za, kada se ulazi, kada se dođe u goste, kada se traži izvore za ulazak i ne znam, mnoge druge stvari. Što? Da promakne jednom imam hadis. Znači nije to, ovaj, imam Šafija je rekao shodno onome što je znao i što je, što je došlo do njega od, od znanja. Neki učenjaci kažu da kada čovjek klanja prema sutri, da treba da klanja. Da ne učini sutru, pregradu, jel, perdu, da ne učini pravo između svojih očiju, da mu čelo udara, jel, da bude nego da učini je malo na lijevu ili na desnu stranu. Znači nisi pravo, jeli, u I to se navodi u hadisu koga bilježi imame Budavud u svome sunenu, u kome se kaže da je poslanik sallallahu alaihi klanjao prema, kada bi klanjao prema pregradi, učinio bi je na lijevu i na desnu stranu. A ne bi baš pravo šta? Ne bi pravo klanjao u nju. Tako, ovaj, sunnet bio učiniti pierdo na lijevu i na desnu stranu, a ne klanjati pravo prema njoj. To bi bilo tako da je hadis sahih, međutim hadis je daif. Hadis je daif, pa se ne može raditi po njemu, jer u njegovom lancu prenosaca ima Ebu Ubejd, Ebu Ubejd, El Walid ibn Kamil, koji je bio daif, a ima i drugih ravija koji su slabi, jer pa se ne može raditi po hadisu. Pa se ne može raditi po hadisu. Pa se učini pregrada ispred klanja pravo, znači prema, prema pregradi. I vidite koliko je, neophodno da čovjek poznaje sahih od Koliko je bitno da se razlikuje šta je ispravno, a šta je neispravno. Jer ako čovjek ne zna šta je ispravno, ne može ni postupati sigurno, ne može postupati, onda će izmiješati sve i neće praviti razliku, a tada nastaju nedaće. Felid fahu neka ga gurne, neka ga spriječi, znači da prođe. Ova je naredba, no međutim islamski je složen da ova naredba nije vađib, nego da je za nedb, da je mendub, Kaže, ima neovi, ne znam nikoga od uleme da je kazao da je ovo vađib. Ovo je kada je u pitanju čovjek, ako je stavio ispred sebe pregradu, ima znači pregradu i klanja prema pregradu. No međutim, čovjek koji ne klanja prema pregradu, ili se udalio od pregrade puno, znači on nije u ovome, on nije u ovome propisu. Jer je on ovdje, znači, ovaj, nemaran kada je u pitanju propis pregrade. Pa čovjek treba znači da stane u na, propisoj na propisnoj udaljenosti, a ne da se udaljava znači previše i treba da uzima, da uzima pregradu. Jer kad je jav kaže, olema je složeno da čovjek ne smije koračati naprijed, da čovjeka spriječi. Ti klanjaš nasred džamije, bez pregleda. I neko prođe ispred tebe gore 5-6 koraka. I ti naprijed ideš ispred, da ga zaustaviš da ne prođe. To olema je složeno da taj postupak nije šta. Taj postupak nije ispravan i da nije dozvoljeno. Jer je to hodanje puno veće za čovjeka i za njegov namaz nego šta da neko prođe ispred njega na 4 ili 5 metara. Nego ona ko klanja na tom mjestu, poće neko da prođe, neka prođe toliko koliko ga ruko može zaustaviti. Ali da ide, znači da hoda prema njemu, to neće, to neće činiti. Zato je čovjeku naređeno da stane blizu preglede. Voli jednu minha. Da se približi šta blizu preglede, znači da se ne udaljava od nje. Kaže Imam Buhari u svome sahihu poglavlje koliko treba biti između klanjača i pregrade. Pa je navio hadis Sehla ibn Sada da je između poslanikovog sa mjesta gdje je klanjao i zida da je bilo koliko može proći ovca. Kaže Ibn sala a ovca treba tri podla. treba tri metra, treba metar i pol. Je to za puno ovcu ili malo? To ne znamo ako imaju nekakve hibridne ovce, velike, to je drugo. No međutim, ovca, znači normalna, treba puno manje od toga. Pa ovdje kada je rekao da su tri podlaktice Znači, da je, da je bila, ovaj, da su tri podlace, to jeste, odnosno podlaktica je bila između mjesta gdje je poslanik sa osrme klanjao, gdje je spustao čelo na sečtu i zida. E, tu je bila podlaktica. Pa čovjek kada stane i klanja prema pregradi, treba kada učini sečdu, da mu još do pregrade ima podlaktica. To je sunnet. A na dvije druge podlaktice čini sečdu. Njegovo tijelo metar mu treba i tako biva on udaljen od zida tri podlice i tako je došao od poslanika sa da je klanjao u Kjabi i da je između njega i zida da su bile tri podlaktice. Između njega sa osam i zida da su bila tri podlaktice, a ne više od toga. Imam al Hatabi, Ebu Suleiman, spominje u svom dijelu Me'alimu Sunen, kaže da jedne prilike ima mali klanjao u džami i bio daleko od pregrade. I prošao je čovjek pored njega, ne zna nama Malika, pa mu kaže Ja, ejuhel musalli, udnu min sutratik, Kaže, klanjaču, kaže, približi se svojoj sutri. A on ne zna imama Malika. Pa ima Malik krenuo napred korak, dva, tri da se približi, a u tom momentu učio ajet وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Proučio ajet iz sure Nisa i poučio te, kaže Allah onome što ne znaš, a Allahova milost prema tebi je velika. Rahimahullahu ta'ala. Pa je znači, ovaj, spominjalo ovo kao, kao e, lijepu anegdotu, jer kada je u pitanju sutra, pa ima Malik približio, nije rekao, približio namaz, rekao, e, dođi malo, znaš ti ko sam ja? Nego, znači, kada je učio svoju grešku, kaže, u alleme Kemanem tekun ta'lem, azim. Kaže sahibu Kitabil Kabes, jer komentar Malikove muvete, spriječit će čovjeka ako prolazi na mjesto, znači gdje on čini seđdu ili do sutre, a ako prelazi iza toga, iza sutra ili iza mjesta gdje čini seždu, ako čovjek nema sutre, onda ga neće sprečavati. Onda ga neće sprečavati. I je složna ovdje da ovo sprečavanje, da za ovo sprečavanje čovjek ne koristi oružje. Ne hladno, niti vatreno. To je ništa. katilhu rečeno, neka ga ubija, neka se bori protiv njega. međutim, to se misli znači na žestinu zaustavljanja ovoga, jeli, čovjeka koji želi proći jer je krv muslimana jeli, sveta. I zato imam bi žestoko osudio neke ambelijske učenjake, njihova mišljenja kada je rekao, kaže, i neka, kaže, neka niko ne gleda, kaže, na mišljenja potonjih generacija ili učenjaka iz tih generacija, kaže, koji nisu razumjeli ni jedno pravilo šerijata, niti ovaj mudrost njegovu. Znači, osudio je neka pogrešna, znači, satana kada je u pitanju, jeli, sutra. I u se razilazi šta, bi, šta ako bi se desilo da čovjek gurne nekoga pa da ga povrijedi. Gurneš čovjeka, on poće da prođe, ti ne daš i ti ga gurneš i on šta? Padne i povrijedi se. Šta je s njega? Da li treba se, ako se desi da, da čovjek pogine, da li treba krvavina? Ako se desi da, da, da, nešto povrijedi od tijela, da li treba platiti i tako dalje. I tu postoje dva mezheba, neki kažu da treba da se plati krvarina. I navode od Osmana radijallahu ta'ala anhu, da je došao čovjek do njega koji je tako prolazio ispred planjača, pa ga ovaj gurnuo, pa je slomio nos. Pa ovaj slomio nos, pa je došao kod Osmana, pa Osman rekao, kaže da se ga pustio da prođe, bilo bolje. Ali nije tražio da plati šta? Krvan. čovjek može zaista tako, znači kada bi došlo, znači ovaj, ovaj kako došlo od Isfel, fahu neka ga gurne, znači da čovjeka gurneš, da čovjek znači, je na otvorenom, da čovjek padne, da se slomi i tako dalje, se povrijedi, ovaj, on je taj koji pristupa. Kao onaj koji prolazi i, i, zaviruje ti u kuću. Nadiruje se nad prozorom da mu nešto učiniš, ne bi morao šta? Platiti mu, je tako? Da mu oko izbiješ, ništa nema. Jer je ovaj, čovjek je dužan dobara pogleda, ne da se nadiruje znači, na prozore ovaj ljudi. Zato se kaže u hadisu, ovaj, el imamu damin, on mu edinu temenun. Imam je, on je odgovoran za namaz, a jezin je pod emanetom. Kaže neka olema da je pod emanetom, zato što jezin kad uči jedan sa visokog mjesta, on gleda u kuće ljudi od tako. I uvijek se može vidjeti, znači, to je bilo u, u vrijeme poslanika, sa osam dana, danas je dana ostao to, jeli, taj, taj običaj godara, pa oni nemaju ku, krovova kao mi, jel, nemaju potrebe za njima. Ovaj. Pa se može vidjeti, znači, avret kuća, može se vidjeti nešto što je u kućama. Pa imam, kada se popremo ezin gore, se boji Allaha i da uči ezan i da ne gleda tamo gdje ne bi smio, šta? Ne bi smio gledati. Zato danas u arapskim zemljama ovaj, mnogim ne smijete imati dvogled. Ne smiješ imati dvogled iz prozora ti gledat nešto. To je policija da ti vidi odmah u zatvor. Ti uzmeš pogled i sjediš na, na, na, na, prozor i a komšinu tamo posmatraš. Ovaj, hoće li se nešto... I dok se to, dok se, ako se neko vidi odmah ga, jel, u zatvor. To su ostaci, ostaci šarijeta. Ali vidite kako su lijepi. Znači, nema možeš ti sa prozora, ti u kući svoje uzmi dvogled i stavi sebi ženu ispred sebe na tri metra i nek ti je prevučena pola metra. Ako si je željan, je u redu? No, međutim, da gledaš žene muslimanke što rade po svojim kućama i avrete kuća da otkriva što nikako. To nikako. U nama se razilazi kada čovjek klanja, a nije prema sutri, koliko se smije proći ispred njega, koliko je ta udaljenost. Pa jedni kažu da treba biti koliko se može baciti strela, koliko strela dopre, neki kažu koliko se koplje baca, neki kažu kamen koliko se može baciti. No međutim, Allah valem, sva ova mišljenja su neosnovane. Ispravno je da poslije tri podlaktice šta se bude da, da to ne ulazi znači u proloženje ispred klanjača. Nakon, ali je čovjeku bolje da se udalji što dalje. Ali sada ograničimo da kažemo na, ha, na koliko se može baciti kamen ili se čovjeka klanja u poslaniku sa osam džami i kamen koliko može baciti, niko tamo ne smije proći ispred. Dobro, džamije, kaže se dvije džamije, mi poseban propisali. Uzmite negdje gdje ima džuma i kamen. Tako da ispravno čovjek treba proći iza tri podlakice pa nadalje. A što se više udali, to je preče i to je bolje. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno praviti određene pokrete radi koristi namaza. Koji su ovdje pokret? Sprečavanje, sprečavanje rukom, da ga gurneš, čak da ga gurneš, to je rad korist namaza. Je to mekruh ili sunnet? Sunnet. Sunnet je da ga poslanik rekao, Lijetva ne ga spriječi, znači poslanik sam sam naređio da to uradimo. Pa to je dakle sunneta nije nikako, šta, mekruh, niti to pokreti koji nemaju, koji nemaju znači ovaj svoga smisla. On je šeitan. Znači, on je šeitan. Znači, mojte sada ako pređe neko ispred vas, onda kažete, e, ovaj više mu nije mujo, nego je šeitan. To je pogrešno. Nego on je šeitan u smislu da je njegov postupak šeitanski. On je krenuo, nije on šeitan, e, postupak nije šeitanski time što je krenuo. Može biti da nije šta? Da nije vidio. Ali ti ga sprečavaš i on na silu hoće. E tada biva šta? Jer kaže se na kraju hadisa, kaže, pa ako odbije, li neka ga tada, neka se bori protiv njega, fe innema huve tada je šeitan, jer tada šta? Nasilu i namjerno da prođe. Dok, ako čovjek te ne vidi pa prođe ispred tebe, to ne smeta, jer ne smeta, u smislu nije griješan ni jedan ni drugi. Ti si klanjao i čovjek prošao brzo ispred tebe, a mnogi prođu pa se onda vrate. Prođe i onda kada vidi da je prošao, onda se vrati. Onda je dva puta prošao. I to je, i to je greška. I to je greška. šetan. Kaže se ovdje dakle da je čovjek šeitan zato što je šeitan ne Allahov rob od primanja haka i steđenja sunneta. A steđenje sunneta je šta? Ako čovjek zaustavi da se vratiš, a to šeitan svakako neće, neće prihvatiti. I ovome hadisu je dozvoljeno, znači dokaze je dozvoljeno da se od takva osoba nazove li šeitanom. Ponekad je braćo riječ šeitan bila pohvalna. Ponekad je ulema koristila riječ šeitan e, kao pohvalno svojstvo. Pa kažu za nekog ravio, za nekog muhadisa veliki kažu šeitan kako, kako se može? Pa kažu je toliko je, kaže, znanje ima da ne mereš povjerovati da je to čovjek. Pa nije bilo šta. Nije bila pogrda. Kao što neko gravi da su govorili, kaže, kad upijaš, kaže, zmija. Zmija je pogrda, nije zmija pohvalna. Kako u čemu je zmija pohvalna? Zmiju samo će farmaceuti hvaliti, tako? Neće niko od ljudi nikada pohvaliti. No međutim, zmija, kaže se zmija, kako zmija čuva dolinu, da joj niko ne može prići, kažu tako on čuva hadise poslanika. Pa je bila šta zmija? Pohvalno. Zmija je bila znači pohvalno svojstvo. Pa se može ponekad upotrijebiti ovaj ovo. Samo ovo treba znači ovo, ne smije se braći koristiti ovaj. Ne smije se koristiti. Jer u arapskom jeziku riječ kedebe znači laže. Kedebe znači laže. Ali kedebe može značiti pa, pogriješio je. Pa Ajša kaže nekad ponekad iza sahabe, kaže kedebe, slagao je. Ti čitaš, kako Ajša mogla li da Ibn Omar laže? Jel da, Abdullah Ibn Omar laže? Ma nije mislao laže, nego to je kod Hidžazija, znači šta? Pogriješio je. No međutim, ne možete ti danas doći ovaj Arapu i da kažeš Kaže, pa ne, to ima značenje i pogriješio se, to je, to neispravno. Jer u običajnom pravu je značenje, znači jedno, a to je da je čovjek rekao neistinu. I ome hadiso je dokaz, znači, kakvo mjesto ima namaz u islamu i da čovjek kada je pred svojim gospodarom te barake je otala, da ne smije biti, znači, ometan ničim i da treba sve, znači, ukloniti sve što čovjeka odvodi, odvodi od namaza. Ovo bi bio drugi hadis koji govori o sutri. Ali se bo sedel hudri Allah ta'ala alam sallallahu alaihi wa sallam.